თავი ერთი ციგნიშობისა იესო ქრისტესი ძისა დავითისა ძისა აブラამისა აブラამმა შვა ისააკი ისააკმა შვა იაკობი იაკობმა შვა იუდა და მისი ძმები ხოლო იუდამ შვა ფარეზი და ზარა თამარისაგან ფარეზმა შვა ესრომი ესრომმა შვა არამი არამმა შვა ამინადაბი ამინადაბმა შვა ნაასონი ნაასონმა შვა სალმონი სალმონმა შვა ბოოსი რაკაბისაგან ბოს მაშვა იობედი რუთისაგან იობედ მაშვა იესე იესე მშვა მეფე დავითი მეფე დავით მაშვა სოლომონი ურიას ცოლისაგან სოლომონ მაშვა რობოამი რობოამ მაშვა აბია აბია მშვა ასა ასა მშვა იოსაფადი იოსაფად მაშვა იორამი იორამ მაშვა ოზია ოზია მშვა იოთამი იოთამ მაშვა აკაზი აკაზ მაშვა ეზეკია ეზეკიამ შვა მანასე მანასემ შვა ამონი ამონ მაშვა იოსია. იოსია მშვა ექონია და მისი ძმები ბაბილონის ტყვეობის ჟამს. ხოლო ბაბილონის ტყვეობის შემდეგ ექონია მშვა სალათიელი. სალათიელ მაშვა ზორობაბელი. ზორობაბელ მაშვა აბიუდი. აბიუდ მაშვა ელიაკიმი. ელიაკიმ მაშვა აზორი. აზორ მაშვა სადოკი. სადოკ მაშვა აქიმი. აქიმ მაშვა ელიუდი. ელიუდ მაშვა ელიაზარი. ელიაზარ მაშვა მათთანი. მათთან მაშვა იაკობი. ხოლო იაკობ მაშვა იოსები, ქმარი მარიამისა, ვისგანაც იშვა ესო, რომელსაც ჰქვია ქრისტე. ასე რომ, მთელი შთამომავლობა აბრაამიდან დავითამდე 14 თაობა, და დავითიდან ბაბილონის ტყვეობამდე 14 თაობა და ბაბილონის ტყვეობიდან ვიდრე ქრისტემდე 14 თაობა. ხოლო იესო ქრისტეს შობა ასე მოხდა. დედამისი მარიამი დანიშნული იყო იოსებზე, და მათ შეერთებამდე აღმოჩნდა, რომ მუცლად ეხო სული წმიდისაგან. ხოლო იოსები, მისი ქმარი, მართალი იყო, არ უნდოდა მისი შერცხვენა და განიზრახა ფარულად გაეშვა იგი. ეს რომ დააპირა, აჰა, ანგელოზი უფლისა ეჩვენა სიზმრად დაუთხრა. იოსებ, დავითის ძეო, ნუ შიშობ მოიყვანო მარიამი, ცოლი შენი, რადგან ვინც მასში ჩასახულია, სული წმიდისაგან არის. და შობს წეს და უწოდებს სახელად იესოს, რადგან ის იხსნის თავის ხალხს მათი წოდებისაგან. ხოლო ყოველივე ეს მოხდა, რათა აღსრულდეს სიტყვა უფლისა, წინასწარმეტყველის მიერ თქმული. აჰა, ქალწული მუცლად იღებს და შობს წეს და უწოდებენ მას სახელად ემანუელს, რაც თარგმანით ნიშნავს: ჩვენთან არს ღმერთი. გამოიღვიძა იოსებმა ძილისგან და ისე მოიქცა, როგორც უბრძანა ანგელოზმა უფლისა და მოიყვანა თავისი ძოლი. და არ იგი, ვიდრე არა შვაძეთვისი პირმშო და უწოდა სახელი მისი ესო.